zeren euh, hor uh, etiketarik euh, gabe gauza guzietaz euh, mintzo ginen, gure uh, herrietan bizi ginuen, gintuen problema guzietaz eta iduritzen zaut hor bazela giro, giro hon bat eta gogu eta egiteko toki bat. Lan hori eh, biziki interesanta etxe maiten dut, eh, bizi izan ditut eh, memento onak eta uste dut eskoalegianako biltzak uh, egiturak baduela bere behere hitza emaiteko eta motivatian nintzela segitzeko bainan bon, gero, gero bai uh, aurkestu niz uh, ikusi zene inguruan uh, nortziren ere laguntzaileak eta uh, bon, uh, joaitzina.